27 skirsnis Šis kalbėjo toliau. Šenildie arba ženidie, kaip tu pats save vadindavai, tavo visas dešinysis petys giliai nudegintas, nes tu kartą jį prispaudė prie degančių žarijų goris, norėdamas pašalinti raides TFP, kurios vis dėlto pasiliko. TFP, Travo Forse perpetuel, sunkiųjų darbų kalėjimas iki gyvos galvos. Atsakyk, ar tiesa? Tiesa, atsakė Šenildijai. Jis kreipėsi į Košpailį. Košpailį, tau prie kairiausios rankos alkūnės lenkio paraku išdegintas mėlynas įrašas. Tai data, kada imperatorius įsikėlė kanuose. 1815 metų kovo pirmą dieną. Atsiraitok rankovę. Košpailys atsiraitojo rankovę, visų aplinkinių žvilgsniai susmigo jo nuogą ranką. Vienas žandaras prinešė arčiau lempą, data buvo aiškiai matyti. Nelaimingasis žmogus atsigrėžė į publiką ir įteisėjus su tokia šypsena, kurios ją mačiusieji lygi šiol negali prisiminti beverinčio širdį skausmo. Tai buvo triumfo šypsena, tai buvo taip pat ir neviltie šypsena. Dabar jūs matote, kad aš esu Žanas Valžanas, tarė jis. Šioje salėje nebuvo dabar nei teisėjų, nei kaltintojų, nei žandarų, liko tik nustebę žvelgsniai ir sujaudinto širdis. Niekas neatsiminė rolės, kurią turi vaidinti. Prokuroro padėjėjas užmiršo, kad jis čia turi kaltinti, pirmininkas, kad turi pirmininkauti, gynėjas, kad turi ginti. Nuostabus dalykas, ne vieno klausimo nebuvo duota, ne vienas valdžios atstovas neįsikišo. Dėdengų reginių ypatybė yra ta, kad kad jie pagauna visus sielas ir visus liudininkus paverčia žiūrovais. Niekas galbūt aiškiai nesižinojo, ką jaučia. Niekas, žinoma, nepagalvojo, kad prieš jį spinduliuoja didi šviesa, tačiau visi savo viduje jautėsi apakinti. Dabar jau nebebuvo bejonės, kad prieš visų akis tikrasis Žanas Valžanas. Viskas buvo aišku kaip diena. Šio žmogaus pasirodymas bergintis klaidė rūkus, prieš akimirksnį gaubusius šią bylą. Jokie aiškinimai dabar jau nebebuvo reikalingi, visa šimine, likokiaus staigaus apreiškimo apšviesta, tučto jau iš pirmo žvilgsnio suprato šią paprastą ir nuostabią istoriją žmogaus, kuris pats atėjo įduoti savęs, kad kitas žmogus nebūtų nuteistas jo vietoje. Smulkmenos abejojimai, nedideli sunkumai, kurie gali iškelti, visą tai paskendo šio spindulingo poilgio žerėjime. Šis įspūdis tvėrė neilgai, bet akimirką jis buvo pagavęs visus. Aš nenoriu ilgiau trukdyti posėdžio, kalbėjo toliau Žanas Valžanas. Niekas manęs nereštuoja, tai aš išeinu. Aš turiu daug reikalų. Ponas prokuroro padėjėjas žino, kas aš esu, žino, kur aš vykstu ir gali mane suimti, kada tik panorės. Jis žengė prie durų. Niekas neištarė nei žodžio, niekas neištėsi rankus jam sulaikyti – Visi prasiskyrė duodami jam kelią. Šią akimirką jame buvo kažkas dieviško, kažkas tokio, kas verčia tūkstančių žmonių pagarbiai pasitraukti prieš vieną žmogų. Lėtai žingsniais jis perėjo per minę, niekas niekomet nesužinojo, kas jam atidarė duris, bet yra tikras dalykas, kad jos atsidarė, kai jis priejo prie jų. Tarp durį jis atsigrėžė ir tarė. Ponas prokuroro padėjėjau aš jūsų žinioje. Paskui kreipėsi į publiką. Jūs visi, visi, kurie čia esate, jūs mane laikote vertų pasigailėjimo, ar ne? Dieve mano, o aš, kai pagalvoju apie tai, ko tik per plauką nepadariau, manau, kad man reikia pavydėti. Bet vis dėlto man būtų maloniau, jei viso to nebūtų įvykę. Jis išėjo ir durys susidarė, kai buvo atsidariusius nes tasai, kuris atlieka didų žygį, visada gali būti tikras, jog kas nors iš minios jam padarys paslaugą. Nepraėjo nei valandos ir prisiekusiųjų verdiktas atpalaidavo nuo bet kokio kaltinimo asmenį vardu Šanmatijai. Šis tučto jau buvo paleistas į laisvę ir išėjo apstulbęs, savo vienas galvodamas, kad visi įsikraustė iš proto ir nieko nesuprasdamas šiame klėdėsyje. Aštuntoji knyga Atkirtis Kokiame veidrodyje ponas Madlenas mato savo plaukus? Ėmė brėkšti, naktį Fantina karščiavo, bet jos nemigas buvo kupinas džiaugsmingų regėjimų. Parčių jinai užsnūdo. Sesuo Simplecija, kuri prie jos būdėjo, pasinaudojusi šiuo miegu, nuėjo pagaminti jai naujos partijos chenino ampilo. Garbioji sesuo jau valandėlę triūsė ligonis vaistinėlėje, žemai pasilenkusi tie savo vaistais ir buteliukais, nes daiktus dar tebegaubė ryto prieblanda. Staiga ji pasuko galvą ir negarsiai šūktelėjo. Prieš ją stovėjo ponas Matlenas. Jis ką tik buvo tylėjėjas. Tai jūs, ponas merė, sušuko ji. Jisai pusbalsiu paklausė, kaip jaučiasi toji vargšiai moteris. Dabar nieko. Bet žinote, mes buvome labai susirūpinę. Jina jam papasakojo, kas atsitiko, kad vakar ji jautusis labai blogai, bet dabar geriau, nes ji mananti, kad ponas meras išvykęs į Monfermeilį parvežti jos dukrelis. Sesuo nedryso poną merą klausinėti, bet iš jo išvaizdos to jau pamatė, kad jis neiš ten sugrįžo. Labai gerai, tarė jis. Jūs teisingai pasielgėte, palikdama jai tą viltį. Tai ponas merė kalbėjo toliau sesuo, bet dabar, kai ji pamatys jūs vieną be mergytės, ką mes jai pasakysime? Valandėlė jis masti. Dievas mus pamokys, tarė jis. Vis dėlto mes negalėsime jai meluoti, sušnipždėjo tyliai sesuo. Kambaryje jau buvo visiškai šviesu, pono Madleno veidas aiškiai matėsi, sesuo atsitiktinai pakėlė į akis. Dieve mano, sušuko ji. Ponas merė, kas jums atsitiko? Jūsų plaukai visiškai balti. Balti, pakartojo jis. Sesuo simplecija veidrodžių neturėjo, ji paieškojo instrumentų dėželėje ir ištraukė iš ten nedidelį veidrodėlį, kuriuo ligoninės gydytojas nustatinėjo, ar ligonis jau miręs ir nebekvėpuoja. Ponas Madlenas paėmė veidrodėlį, pažiūrėjo į savo plaukus ir tarė. Tikrai. Jis ištarė šį žodį visiškai bejingai, tarsi būtų galvojęs apie ką kitą. Kažkoks neaiškus, sunkus nujautimas ledų sukausti seserį. Jis paklausė, ar galiu ją matyti? O ar ponas meras nepasiūsite, ko nors parvežti jos dukrelis? Vos išdryso paklausti sesuo. Žinoma, bet reikia bent dviejų ar trijų dienų. Jeigu lygi tol ji pono mero nematytų, nedrasiai kalbėjo toliau sesuo. Tai nie nežinotų, kad ponas meras sugrįžote ir ją nesunku būtų įtikinti, kad dar truputį pakestų, O kai mergytė bus čia, tai žinoma, ji pamanys, kad ponas meras draugė atvažiavote. Tuomet nereikėtų griebtis melo. Ponas Madlenas tarytum pagalvojo valandėlę, paskui atsakė ramiai ir rimtai. Ne, seselė, aš turiu ją pamatyti. Galbūt man reikia skubėti. Vienuolė tarytum nenugirdo to žodžio galbūt, kuris pono mero kalbai teikė miglotą ir keistą prasme. Ji pagarbiai atsakė jam, nuleidusi akis ir balsą. Jeigu taip, tai prašau įeiti, ponas merė, ji dabar miega. Jis padarė pastabą dėl vienų durų, kurios atidarinėjimus girgždėjo ir galėjo prižadinti ligonę, paskui žengė į Fantinos kambarį, prisertino prie lovos ir šiek tiek praskleidė užuolaidą. Ji miegojo. Kvėpavimas iš jos krūtinės veržėsi su tuo nelemtu švokštimu, kuris būdingas tokioms lygoms ir nuo kurio plyšta širdis vargšiems motinoms – kai jos būdi naktį prie miegančio kūdikio jau pasmerkto mirti. Tačiau šis sunkus kveipavimas beveik netrikdė nenusakomos rimties, kuri įsidėjo jai veidė miego metu ir beveik visiškai jį pakeitė. Jos bliškumas verto baltumu, skruostai skaiščiai raudonavo, ilgos auksinės blakstienos užmerktos ir nuleistos, vienintelė puošmena, liekusi jai iš jos skaistybės ir jaunystės, truputį virpėjo. Visas jos kūnas tertėjo, lyg judinamas kažkokių neregimų šlamančių sparnų, kurie tarytum to jau įsiskleis ir nuneš ją. Šitaip ją matydamas, niekas nebūtų patikėjęs, kad čia mažne beviltiška ligonė. Ji veikiau buvo panašiai būtybė, kuri tuo jau nuskris, o nenumirs. Šakelė suvirpa, kai žmogaus ranka prie jos artėja nuskenti žiedo ir atrodo, kad ji tuo pačiu metu ir traukiasi ir pasiduoda žmogaus kūne dedasi kažkas panašu į tą krūpčiojimą, kai paslaptinga giltinės ranka ruošiasi nuskinti sielą. Ponas Madlenas stovėjo kiek laiko prie lovos, nejudėdamas, žiūrėdamas čia į ligonę, čia į kryžių, lygiai taip, kaip prieš du mėnesius tą dieną, kada jis pirmą kartą buvo atėjęs jos aplankyti šioje prieglaudoje. Jie vėl buvo čia tomis pat pozomis, jinai miegojo, jisai meldėsi, Tik dabar po dviejų mėnesių jos plaukai buvo žilsvi, o jo balti. Sesuo nuėjo kambarin draugę su juo. Jisai stovėjo šalia ligonės lovos, pridėjęs pirštą prie lūpų, tarsi kambaryje būtų dar koks nors žmogus, kurį reikėtų prašyti, kad nutiltų. Jinai atsimerkė, pamatė jį ir ramiai su šypsena paklausė. O kozetė? Fantina laiminga. Jokių judesių jinai neparodė nei nustebimo, nei džiaugsmo. Ji pati buvo įkūnytas džiaugsmas. Šį paprastą klausimą Okozetė ji davė be mažiausio krislelio bejonės ar nerimo, su tokiu giliu tikėjimu, su tokiu įsitikinimu, kad ponas Madlenas nesusigrėbė ką atsakyti. Ji kalbėjo toliau. Aš žinojau, kad jūs čia. Aš miegojau, bet jūs mačiau. Aš jau seniai jūs matau. Visą naktį jūs sekiau savo žvilgsniu. Jūs buvote spendėsio apgaubtas, o aplink jūs stovėjo dangaus angelai. Jis pakėlė savo žvilgsnį kryžių. Bet pasakykitegi, kalbėjo jį toliau, kur kozetį? Kodėl jūs nepaguldėte jo šalia manęs lovoje, kad aš pavudusi ją tučto jau pamatyčiau? Jis mašinaliai atsakė kažką, bet vėliau niekuomet negalėjo prisiminti, ką būtent – Laimė šią akimirką įėjo apie tai spėtas gydytojas. Jis padėjo ponui Madlenui įsisukti. Mano vaikeli, tarė gydytojas, nusiraminkite, jūsų kūdikis čia. Fantinos akis suspindėjo, nušviesdamos visą veidą. Jie susinėrė rankas su tokia išraiška, kurioje glūdėjo visa tai, ką malda gali savyje turėti karščiausio ir drauge švelniausio. Ak, sušuko ji, atneškit man ją. Jaudinanti motinos iliuzija. Kozetė jai vis tebe buvo mažas kūdikis nešiojamas ant rankų. Kol kas, net sakė gydytojas, ne dabar, jūs dar turite šiek tiek karščio. Pamačiusi kūdikį, jūs susijaudintumėte ir tai galėtų pakengti jums. Pirmiau jūs turite pasveikti. Ji nekantriai pertraukė gydytoją. Bet aš jau sveika. Sakau jums sveika. Kaip jis nieko nesupranta tas gydytojas, ar girdite, Aš noriu matyti savo vaiką ir viskas. Jūs pati matote, kaip jaudinatės, tarė gydytojas. Kol jūs šitai pelksitės, aš neleisiu jums turėti šalia savęs dukrytis. Jums negana tik ją matyti, jūs turite dėl jos gyventi. Kai jūs išmintingai elgsitės, aš pats ją atvesiu jums. Vargšiai motina nuleido galvą. Ponas daktarė, atleiskite man, labai jūs prašau, atleiskite man. Anksčiau aš nebūčiau to pasakiusi, ką dabar pasakiau, bet aš tiek nelaimių iškenčiau, jog kartais nesižinau, ką aš neku. Aš suprantu, jūs bijote, kad aš susijaudinsiu, todėl lauksiu, kiek jūs panorėsite, bet prisiekiu, kad man nepakenks, jeigu pamatysiu savo dukrytę. Aš ją vis tiek matau, nuo vakar vakaro ji taip ir stovi man prieš akis. Žinote ką? Jeigu dabar man ją kas atneštų – Aš tik labai tyliai su ja kalbėčiausi ir daugiau nieko. Juk visai suprantama, kad aš trokštų matyti savo kūdikį, kurį man šiandien parvežė iš Monfermeilio. Aš juk nepykstu, aš gerai žinau, jog netrukus būsiu laiminga. Visą naktį regėjau kažką baltą ir kažkokius žmonės, kurie man šypsojosi. Kada ponas daktaras panorės, tada jis man ir atneš kozetę. Aš jau neturiu karščio, Aš juk pasveikau, jaučiu, kad viskas praėjo, bet elgsiuosi taip, lyg dar tebesirkčiau ir nė nejudėsiu, kad tik padaryčiau malonumą seselėms. Kai pamatys, jog aš rami, visi pasakys, reikia jai duoti jos kūdikį. Ponas Madlenas sėdėjo ant kėdės prie lovos, jinai atsigrėžė jį. Buvo matyti, jog ji kiek įmanydamas stengiasi atrodyti rami ir išmintinga, kai pati pasakė savo negaliuje, panašioje į vaikišką silpnumą, įdant visi pamatytų, kokia jį rami, ir leistų atvesti pas ją kozetę. Tačiau, kad ir kaip tvardėsi, ji negalėjo neapiberti pono Madleno tūkstančių klausimų. Kaip jums sekėsi kelionėje, ponas merė? Ak, koks jūs geras, kad nuvykote pats jos parvežti. Pasakykite man tik vieną, kaip jinai jaučiasi, ar nepavargo kelionėje. Dėja, ji manęs nebepažins, Per tiek metų ji mane užmiršo vargšė pupelė. Vaikai bematant užmiršta. Visai kaip aukšteliai. Šiandien mato vieną, rytoj kitą ir nieko neprisimena. Ar bent jos baltinėliai įskalbti, ar švariai tie tenardie ją laikė, kaip jie maitino ją. Ach, kad jūs žinotumėt, kaip aš kankinausi duodama savo visus šios klausimus tada, kai taip skurdžiai gyvenau. Dabar viskas praėjo, aš taip džiaugiuosi. A, kaip norėčiau ją pamatyti. Ponas merė, ar mano dukrytė jums atrodo graži? Juk tiesa, kad ji gražuoli. Jūs turbūt labai sušalote tame diližane. Sakykite, ar nebūtų galima ją čia atvesti nors tik vienai minutėliai? O paskui tučto jau vėl ją išneštų. Jūs čia šeimininkas, ir jeigu tik jūs panorėtumėt. Jis paėmė jos ranką. Kozetė graži tarė jis, kozetė sveika. Jūs netrukus ją pamatysite, Tik tai nusiraminkite. Jūs per greitai kalbate. Be to, ištraukėte iš po apkloto ranką, todėl ir kosite. Iš tikrųjų, smarkus dusinančio kosulio priepoliai pertraukdavo Fantiną, ko nesuli kiekvienu žodžiu. Fantina neprieštaravo, ji bijojo, kad per daug karštais maldavimais nesugriautų to pasitikėjimo, kurį norėjo įkvėpti aplinkiniams ir ėmė kalbėti apie pašalinius dalykus. Monfermeilės gana graži vieta, ar ne? Vasara ten daromos iškilos, Kaip sekasi tenardijai? Pas juos nedaug te būna žmonių, tai ne viešbutis, o kažkokia smuklė. Ponas Matlenas, neišleisdamas jos rankus, su nerimu žiūrėjo į ją. Buvo aišku, kad jis atėjo pasakyti jai kažką svarbaus, bet dabar nesiryždamas vyruoja. Gydytojas aplankęs likonė išėjo, tik tai sesuo simplicija paliko su jais. Stojusioje tyloje staiga pasigirdo Fantino šūksmas. Aš ją girdžiu, dieve mano, aš ją girdžiu. Ji ištiesė ranką, duodama ženklą, kad visi nutiltų, sulaikė kvapą ir sužavėta klausėsi. Kieme žaidė maža mergytė, durininkės ar kokios darbininkės dukrelė. Tokių atsitiktinumų nuolat pasitaiko gyvenime ir atrodo, kad jie atlieka savo vaidmenį paslaptingame, besivystančių tragiškų įvykių spektaklyje. Mergytė bėgiojo, laksti, norėdama sušilti, juokėsi, krykštė ir garsiai dainavo. Deja, į kokius tik pergyvenimus neįsipina vaikų žaismai. Štai šitą mergytę Fantina ir išgirto dainuojant. Ak, džiaugiasi ji, tai mano kozetė, aš pažįstu jos balsą. Mergaitė nubėgo, kai buvo atbėgusi, balselis nutilo, Fantina dar klausėsi kiek laiko, paskui jos veidas paniuro ir ponas Madlenas išgirdo ją tyliai sakant. Koks blogas žmogus tas daktaras, kad neleidžia man pamatyti dukrelis – ir koks piktas to žmogaus veidas. Tuo tarpu džiaugsmingos mintys vėl jai sugrįžo, ji tebe kalbėjo pati su savimi, nuleidusi galvą ant priegalvio. Kokios mes būsime laimingus? Pirmiausia, mes turėsime nedidelį sodelį. Ponas Madlenas man tai prižadėjo. Mano dukrelė žais sode. Jinai turbūt jau pažįsta raides. Jis skaitys man skiemenuodama, lakstys po žolę paskui drugelius. Aš žiūrėsiu ją. Ja o paskui eis pirmosios komunijos. Beje, kada jai reikės eiti pirmosios komunijos? Ji ėmė skaičiuoti pirštais. Vieneri, dveji, treji, ketveri, jai septyneri metai, po penkerių metų. Jie apsigaubs baltų šydų, apsiaus ažūrinės koinaitis, bus panaši į mažytę moteriškutę. O geroji seselė, jūs nežinote, kokia aš kvaila, aš galvoju, kaip mano dukteis pirmosios komunijos. Ir jėmė juoktis ponas Madlenas jau nebelaikė Fantinos rankus. Jis klausėsi šitų žodžių, kai būtų klausęsis vėjelio dvelkimų, nuleidęs į žemę akis, paskendęs giliose mintise. Staiga ji nutilo ir jis nejučia pakėlė galvą. Į Fantiną buvo baisu žiūrėti. Ji nebekalbėjo, nebekvėpavo, ji pusiau sėdėjo lovoje, liesas jos petys kyšojo iš marškinių, veidas prieš valandėlę toks spendintis dabar blikšojo kaip numirėlio, o siaubo išplėstos akys buvo tarytum įbestos į kažkokią baisenybę kitame kambario gale. Dieve mano, sušuko jis, kas jums yra fantina? Ji nieko neatsakė, ji nenuleido akių nuo to, ką tarėsi matanti, vieną ranką ji palėtė jam petį, o antrąją davė ženklą dirstelėti atgal. Jis atsigrėžė ir pamatė žaverą. Žaveras patenkintas. Štai kas atsitiko. Laikrodys ką tik buvo išmušęs pusvalandį po vidurnakčio, kai ponas Madlenas išėjo iš Šaraso teismo salės. Grįžęs į viešbutį, jis kaip tik dar spėjo į pašto karietą, kurioje, kaip mes atsiminame, buvo užsisakęs vietą. Truputį prieš šešias ryto jis atvyko į pajūrio Montreidį ir visų pirma įmetė pašte laišką rašytą ponui Lafitui, o paskui nuėjo į ligoninę aplankyti Fantenus. Tuo tarpu, vos tik tais paliko prisiekusių į teismo posėdžių salę, prokuroro padėjėjas atsipeikęs nuo pirmo apstulbimo, atsistojo ir pasakė kalbą, kurioje, apgailestaudamas, kad garbingasis pajūrio Montreilio meras staiga išėjo iš proto, pareiškė, kad šis keistas incidentas, kuris vėliau būsęs išaiškintas, jo įsitikinimo nepajudinęs ir pareikalavo nuteisti Šanmatie, kuris be jokios abejonės esas tikrasis Žanas Valžanas šis prokuroro padėjėjo užsispirimas aiškiai prieštaravo visų nuomoniai publikaus teismo ir prisiekusiųjų. Gynėjas lengvai sugriovė šį tvirtinimą ir nustatė, kad pono Madleno atsiai tikrojo Žano Valžano prisipažinimų dėka byla iš pagrindų pasikeitė ir kad prisiekusiai mato prieš save nekaltą žmogų. Advokatas tą progą padarė keletą pamokomų pastabų, dėja nebe naujų apie teismo klaidas ir taip toliau ir taip toliau pirmininkas savo baigiamajame žodyje prisidėjo prie gynėjo ir prisiekusieji vos kelias minutės pasitarę Šanmatie visiškai išteisino. Tačiau prokuroro padėjėjui vis dėlto reikėjo kokio nors Žano Valžano, todėl jisai netekęs Šanmatie stvėrėsi Madleno. Paleidus Šanmatie prokuroro padėjės tučto jau užsidarė su pirmininku – Jie tarėsi dėl netidėliotino reikalo ir būtinumo sulaikyti poną pajūrio Montreilio miesto merą. Šita frazė priklauso pono prokuroro padėjėjo plunksnai ir yra jo paties ranka įrašyta jo pranešimo vyriausiam prokurorui originale. Pirmasis susijaudinimas jau buvo praėjęs, todėl pirmininkas nelabai nespyrėsi. Šiaip ar taip, juk teisingumas turi eiti savo keliu. Be to pasakysime viską, pirmininkas, šiaip žmogus geras ir gana nekvailas, po draug buvo karštas, beveik galima sakyti, net fanatiškas rojalistas, ir todėl jam nepatiko, kad pajūrio Montreilio meras, kalbėdamas apie įsikelimą kanuose, pavartojo žodį imperatorius, o ne Buonapartį. Taigi įsakymas areštuoti buvo paruoštas. Prokuroro padėjėjas jį nusintė į pajūrio Montreilį su raitu kurjeriu, kuriam buvo liepta joti šuoliais ir įteikti raštą policijos inspektoriui Žaverui. Mes jau žinome, kad Žaveras į pajūrių Montreilį sugrįžo tučto jau po to, kai davė savo parodymus. Žaveras tikėlės iš lovos, kai kurjeris jam įteikė įsakymą areštuoti ir paliepimą pristatyti areštuotąjį. Kurjeris pats buvo policijos agentas, bet labai prityrė žmogus ir keliai žodžiais painformavo Žaverą, kas įvyko arase. Įsakymas areštuoti prokuroro padėjėjo pasirašytas skambėjo šitaip. Inspektoriui Žaverui įsakoma sulaikyti poną Madleną, pajūrio Montreilio merą, kuris šios dienos teismo posėdėje buvo atpažintas kaip paleistasis į laisvę katurgininkas Žanas Valžanas. Pašalinis žmogus, matydama Žaverą einant į ligoninės prieškambarį, iš jo išorės jokių būdų nebūtų galėjęs įspėti, kas jame vyksta, ir nieko ypatingo jame nebūtų pastebėjęs. Žaveras buvo šaltas, ramus rimtas, jo žili plaukai gulėjo rūpestingai sušukuoti smilkiniuose ir laiptais jis užlipo savo įprastu neskubiu žingsniu. Tačiau jei žmogus gerai pažįstantis dabar būtų atidžiai įsižiūrėjęs, jį būtų nukrėtę šiurpas. Jo uždedamosios odinės apikaklis saktis, užuot gulėjusi užpakalyje, buvo ties jo kairiaja ausimi, tad tai rodė negirdėtą jo susijaudinimą. Žaveras buvo vientisos prigimties žmogus ir nepakesdavo jokios raukšlelės nei savo pareigose, nei savo uniformoje. Jis buvo griežtas piktadariams ir pedantiškas savo munduro sagoms. Jeigu jis galėjo netvarkingai užsisekti apikaklę, tai jo sieloje turėjo įvykti tokia audra, kurią būtų galima pavadinti vidujiniu žemės drebėjimu. Artimiausiame policijos poste, pasijėmęs kapralą ir keturis kareivius – Jis labai paprastai atėjo į ligoninę, palikęs kareivius kieme, paprašė durininkę parodyti, kur guli fantėna. Šie dažnai matydavo ginkluotus vyrus, klausiant pono mero, tad nieko neįtarė. Priejas fantinos kambarį, žaveras pasuko durų raktą, tyliai, tyliai, kaip moka tik tai slaugės ir policijos sekliai, atidarė duris ir įėjo. Tiesą sakant, jis neįėjo. Jis sustojo ant pravertų durų slengščio, nenusimdamas krybėlės, Užsikišęs kairę ranką už redingoto, susakstyto lygi pats makro. Alkūnės lenkyje galėjai matyti švininį bumbulą jo didžiulės lasdos, kurios galas buvo už jo nugaros. Kokią minutę jis šitaip stovėjo, niekino nepastebėtas. Netikėtai Fantina pakėlė akis, pamatė jį ir privertė poną Madleną atsigręžti. Ta akimirksnį, kai Madleno žvilgsnį susidūrė su Žavero žvilgsniu, Žaveras pasidarė baisus, nors nė nepajudėjo iš vietos, nesukrutėjo, nežengė jį ne vieno žingsnio. Jok žmogaus pojūtis negali sukelti tokio siaubo kaip džiaugsmas. Taip turbūt atrodo demonas, vėl pasigavęs nusidėjėlį, kuris buvo iš jo ištrūkęs. Įsitikinimas, kad Žanas Valžanas pagaliau jo rankose tai paveikė žaverą, kad jo veidė galėjai skaityti visą, kas buvo jo sieloje. Sudrumstos padugnės iškilo į paviršių – Pažeminimo jausmas patirtas tada, kai jis buvo pametęs pėtsakus ir keletą minučių laikė šanmatie kitų žmogumi, dingo, įstumtas iš didaus nusimanimo, kad jis iš pat pradžių tai puikiai buvo viską įspėjęs ir kad jo neklaidingas instinktas taip seniai nujautė tiesą. Apie žavero pasitenkinimą bilojo visa jo išdidi laikysena. Jo džiūgavimo atkarumas spindėti spindėjo siauroje jo kaktoje – Čia nieku nepridengtas reiškėsi visas tas siaubas, kurį gali sukelti tik savimi patenkinto žmogaus vizionomija. Žaveras šią akimirką buvo devintame danguje, pats kaip reikiant nenuvokdamas, tik nesamoningai nujausdamas, koks jis naudingas žmogus ir kaip jam pavyko, žaveras įkūnijo teisingumą, šviesą ir tiesą jų šventoje funkcijoje, kovoje prieš blogį. Už jo ir aplinkų jį Visoje begalinėje gilumoje buvo valdžia, protas, teismo sprendimas, sąžinė pagal įstatymą, viešas nusikaltimo persekiojimas, visos jo dangaus žvaigždės. Jis saugojo tvarką, vertė įstatymą svaidyti žaibus ir perkūnus, keršijo už visuomenę, ginklų padėjo absoliutui. Jis tarytum išaugo, apsigaubė aureole. Jo pergalėje buvo justi iššaukimo ir dvikovos atgarsis – ir ždėdus spendintis jisai stovėjo, rodydamas viešai dienos šviesoje ant gamtinį kažkokio nuožmaus arkangelo gyvuliškumą. Grėslėme jo veiksmo šešėlyje, neaiškiai regėjosi socialinio teisingumo kalavijas, kurį konvulsiškai laikė jo sugniaušta ranka. Laimingas ir pasipiktinės, jis trypė kojomis nusikaltimą, įdą, maištą, nuodėmę, pragarą, jis žiūrėjo, naikino, šypsojosi, ir kažkokia neginčiama didybė dvelkė šis baisingas arkangelas Mykolas. Žaveras atrodė baisus, tačiau nieko žemų nebuvo jame. Dorumas, nuoširdumas, tiesumas, pažiūrų tvirtumas, atsidavimas pareigai – tai tokios savybės, kurios nuklydus į netikrą kelią, gali pasidaryti atstumenčiaus, tačiau, kad ir būdamos atstumenčiaus, vis tiek palieka didžiaus. Savo didingumo būdingo žmogaus sąžiniai jos nepraranda nei tada, kai kelia siaubą. Šios dorybės turi tik vieną įdą – suklydimą. Negailestingas, nuoširdus fanatiko džiaugsmas, kad ir koks būtų žiaurus, visada skleidžia kažkokį spinduliavimą, kuris grėsmingas, bet vertas pagarbos. Pats nežinodama žaveras savo milžiniškame džiūgavime buvo pasigailėtinas, kaip kiekvienas triumfuojantis nemokša. Ir nieko negalėjo būti širpesnio ir baisesnio už šitą veidą, kuriame, jeigu galima tai pasakyti, atsispindėjo – Vesas gėrio blogis. Valdžia atgauna savo teisės. Fantina nie karto nebuvo mačiusi žavero nuo tos dienos, kada ponas meras ją išplėšė iš to žmogaus nagų. Tačiau, nors jos lygūstas protas ir nesusigaudė, kas čia vyksta, ji ne vienos akimirkos nedvėjojo, kad jis atėjo įsivesti jos. Ji negalėjo pakęsti šio baisaus veido, pasijuto silpstanti, ir susijėmusi rankomis veidą, sukliko siaubo pilnu balsu. Ponas Madlenai, gelbėkit. Žanas Valžanas, dabar jau mes jo kitaip nė nevadinsime, atsistojo. Kuo švelniausiu, kuo ramiausiu tonu jis tarė Fantinai. Nusiraminkite, jis atėjo ne jūsų. Paskui kreipėsi į žaverą ir tarė jam, aš žinau, ko jums reikia.